Eh bueno, va guke eh, hitz egingo dugu hitz egingo dugu zera antolatzaile eta laguntzaile batekin eta zera gehiago galdetuko diogu. Bai, hobeto asalduko digu. Ze... Sí, más profundo nos lo explicará en la carrisqueta ¿no? Sarne. Pues nada, eh, con esta entradita, entradita de sobre el tema, pues pasamos a las noticias. kolore guztietako informazioa. Bueno, eta herriarekin hasiko gara, eh, espitzua herriko elkartearekin, la plataforma de Euskal Herria contra la contaminación electromagnética, de la que forma parte la plataforma ecologista Espíritua, compareció el pasado 25 de junio en una comisión informativa del Parlamento Vascongado de Gasteiz. Percepción social en relación con el impacto de los campos electromagnéticos sobre la salud de las personas. Eh, allí fueron dos especialistas, Emilio Mayallo y Pedro Belmonte, que son representantes de Ecologistas en Acción y, y también porque son encargados del área de contaminación electromagnética. Y bueno, eh, vamos a oír un, un, audio de un poco de lo que nos pudieron contar en esa, en esa comparecencia. Bien, el la proliferación caótica y desordenada de antenas de telefonía móvil, de estaciones base de radioenlaces o de infraestructura eléctrica ha supuesto que cada vez más los ciudadanos y ciudadanas estemos expuestos a una exposición continua y residencial de campos electromagnéticos generados por esta infraestructura. Eh, desde el, movimiento social en el cual estamos inmersos, lo que planteamos es la necesidad de la aplicación del principio de precaución, sobre todo porque ya hay una abundancia de evidencia científica que dice que la exposición continua y residencial a campos electromagnéticos de radiofrecuencia o como son los de microondas como pulsantes como son los de las infraestructuras de radiocomunicación como de baja frecuencia que son los producidos por líneas eléctricas, subestaciones eléctricas, transformadores, pueden producir a medio plazo efectos adversos para la salud. Desde esa perspectiva, las leyes que tenemos no han, eh, eh, eh, no han incorporado ese principio que nosotros reclamamos, que es el principio de precaución y de evitación prudente. Es decir, que se desarrolle normativamente y que haga que estas infraestructuras tengan tengan niveles de emisión que eh, reduzcan significativamente la exposición a estos campos electromagnéticos y que por otro lado eh, coordine o hagan posible el despliegue de estas infraestructuras de telefonía móvil con el principio de evitación prudente de los posibles efectos oh, y riesgos para la salud, con el principio, un principio que se denomina científicamente alara alata, es decir, que la exposición a campos electromagnéticos sea la mínima técnicamente posible y en ello pues está la labor de este movimiento social hause eh, de la persona de Ecologistas en Acción. Y bueno, vamos a seguir con otros albistes. Desembocada, desconvocada, perdón, <laughs> desconvocada la huelga de la OTA. Eh, vaya, justo hoy que no he puesto OTA en el coche. <laughs> Qué cabrones, seguro que la han dejado hace cinco minutos. No, eh, bueno, como iniciaron esta, esta huelga el 28 de junio para, bueno, eh, una vez más, eh, por pelear eh, por un convenio justo para los trabajadores y trabajadoras de la, de la OTA. Y bueno, han decidido suspender el 28 de junio esta huelga indefinida eh, uy, perdón. Eh, <laughs> han decidido. El 28 la, la, eh, eh, empezaron. La empezaron, es verdad, es verdad, la empezaron. y entonces, pues bueno, aparte de tener que ser ratificada en la asamblea el lunes, pero bueno, por una parte piden la suspensión de medidas disciplinarias y por otra parte, pues mejoras en materia salarial y laboral. Eh, el final de las protestas eh, se registra, pues eso, ¿no? Después de un largo año y medio que llevan eh, realizando distintas movilizaciones y que, bueno, pues parece ser que a ver si hay suerte y terminan ahora. La verdad que, que simplemente eso, que no he puesto tan el coche, que a ver si hacéis la vista gorda, ¿no? Pero bueno, he de <laughs> comentar, ya en plan un poco de chascarrillo, os comento eh, algo que, estuvieron dejando durante los días de huelga eh, en, los limpias de, los coches, y era un papel que ponía, en Baracaldo el aparcar es gratis. Mm, bueno, es una frase interesante, pero discutible discutible, pero bueno, sin más. Ahí termina la, la huelga, la han desconvocado y bueno, a ver eh, cómo se plantea. Bueno, eta jarraitzen dugu, e, mugituko gara barakaldotik, baina eskerralde barruan geratuko gara, ez gara oso, oso urrun Rudolf comienza su particular campaña de verano. Como hemos podido oír, eh, va a salir una nueva un nuevo tal de, archanchas que se van a dedicar a este tipo de cosas y bueno, parece que ayer ya empezaron a trabajar y bueno, el titular que se podía leer en el correo hoy era dos detenidos en Portugalete por pegar carteles de ETA. Dos personas fueron interceptadas al, al, parecer y siempre, según la versión de la policía autonómica, cuando se encontraban colocando carteles que reclaman solidaridad con los presos políticos vascos. Las dos personas detenidas han permanecido en dependencias de la Archancha durante toda la tarde de ayer y pasarán la noche en los calabozos, ya que la jueza correspondiente en el Palacio de Justicia de Baracaldo les tomará declaración durante la mañana de hoy. La razón de la demora de pasar ante la jueza no es otra que tras detenerles por pegar carteles, carteles alusivos a ETA, ahora la policía tiene que confirmar realmente de que se tratan de fotos de presas y presos. Vamos, que primero los detienen. Y luego ya veremos quiénes son. Esto es lo que le gusta a Maki, de primero somos eh, culpables y luego ya se verá. Entonces, pues bueno, eh, no sabemos si han pasado todavía por el juzgado, pero bueno, que todavía como no sabían qué tipo de cartel estaban pegando, pero por si acaso, pues bueno, eh, detuvieron una de las personas detenidas es de Baracaldo y la otra de Portugalete. Sí, bueno, la presunción de inocencia ha pasado a ser presunción de culpabilidad, es decir, eres culpable hasta que demuestres que no lo eres o que lo demuestren ellos, que eso va a ser más difícil. Pero bueno, eh, aparte de esta noticia, que ya os eh, informaremos o estaréis al tanto de ella si acaso, eh, pasamos a otra con Esquerra Aldean Bágara. en Santurci han sacado un DVD eh, con el título Gure Arranchaleta Sardina Sardiña Salchaileac y es simplemente un homenaje pues eso a todos los arranchales y a todas las eh, vendedoras que durante años y años en Santurchi pues se han dedicado a ese noble oficio tanto de la pesca como de la venta y que bueno eh, hoy en día pues gracias a todo el cemento que están invirtiendo en ese puerto de Bilbao pues estas labores y estos trabajos pues eh, cada vez eh, van viniéndose a menos y por supuesto este ong para que al menos sean reconocidos eh, pues bueno, tantos y tantos años en Santurchi de, vida pesquera, ¿no? Y bueno, aparte de, esta noticia que ha quedado un poco tristona, vamos a decir algo más alegre, como es la de la solidaridad toma forma de canción. ¿Qué nos dices? Bai, dago beste, bueno, DVD bat atra eta baita ere abesti bat, eta bueno, da bihotzetatik zintzilik ekimena, eh, egon dena, e, abesti bat eta videoklip bat atra interneten ikusi dezakezuena, herrikoloren. Eta bueno, ba, hause da Euskal Herria oso, osoan zeharkatuko duen eh, ba, proiektu bat, eta Euskal Preso Politikoen eskubideen defentzan ba, kartzeletako horma potoloak gaindituko dituen olatu erraldoia sortzea da helburua eta bueno, hortako ba, kulturreren muko hainbat lagun bildu dira honako kanta sortzeko. E, bertso bat dauka aurretik, ea Laia Martinezek e, grabatutakoa, eta bueno, ba, e, ziroka taldearen abestia da, eta baita ere esatea, ba, bueno, hainbat e, parte hartzaile egon dira, eta haietatik bat, ba, endika bat bi bat kriueko kidea, ba, bere hip hopa sartu dor barrean, eta bueno, oso saia denez, e, erakustea nolakoa dena bestia, ba, jarriko dizuego besterik gabe. Vale. Espero dugu gustatzea, niri asko gustatu zait. Bai. Ez zaituztete, azteko makurtzeko, debekatuz, isolatuz, herria beldurtzeko, gu preskaude distantzia, musuka laburtzeko, gu preskaude besarkadaz, kateak apurtzeko, gu preskaude barroteak, lastanekin urtzeko, Sufrimendua argazki hori bat bihurtzeko, Sufrimendua argazki hori bat bihurtzeko. luzearen bidetik hauzar dia lagun izan zenuen etorkizun naira basteko autua egin zenuen sentimenduen bidetik errepidea ezagutu genuen urruntasunean gertu sentitzen gaitu zuen gaitu zure Argazki bihurtu zaituzte Isilara zine zaituzte Itxu da gorne zaituzte Debe gatu da zaude Debe katuta da gaude Debe katuta da zaude Gaude Biotikak begira, zeuen argazkiak gure bihotzetatik zintzilik bizi dira Moldei haun egiten dion harriak eraikitzen du Zuzklaietatik herria errepide gorrian zure horpegia dugu ametza Egun latzetan zuentzat gure itzen babesa Diru izan arte, nola? Eta bueno, jarraituko dugu albisteekin eta horrengoan, ba, bueno, e, jakingo duzuenez, e, gure eskualdean jaietan gaude, eta sestauko jaiak izan dira, bueno, ba, eh, la juventud de sestao ha querido pues, hacer unas fiestas, unas, un, modelo de fiestas alternativo. y bueno, pues, <laughs> sí, estamos aquí tita porque, bueno, Eh, no nos podemos ver así directamente las caritas, pero eh, nada, pues lo que ha dicho, un modelo festivo alternativo, ¿no, Itxaso? Bai, eh, egitara usabal bat prestatu dute, hainbat ekintza, eta, eta bueno, eh, aurten, lehenengo aldiz, ba, urte askoen ostean, ba, festa alternatibo eta autogestionatuak egingo dituzte udalerriko gazteak. Ba, udalaren laguntzari gabe antolatutakoak. que bueno, que parece que hay que darle una vuelta de tuerca y estos gastos se han animado y bueno, durante bastantes días han hecho diferentes actividades porque ya esta la, el segundo fin de semana que llevan de fiestas y bueno, esto lo van a acabar mañana, 3 eh, de julio, eh, con el gaste eh, janari batekin, eta bueno, baita ere, ba hori, sestako gaztea esanbladaren lehenengo urte ospatuko dute. Eta pues otra jallita que podemos incluir en nuestra agenda. Bai, gañera bihar baskaria daukate baita así que gonbidatzen tustegu, seguro. Ambiente polita gongo dela. <laughs> bai, ya da. Eta, bueno, e, eh, ya nació Arteco arteko albistekin joango gara Saramago, la cara oculta de un brillante intelectual. Eh, es una colaboración eh, que hay en la en la página web de Ricolores. <laughs> www.ricolores.org. y bueno, eh, nos la ha mandado eh, Andoni, eh, internacionalista. Y empieza de la siguiente forma, por supuesto no os la vamos a leer entera, pero empieza de la siguiente forma. Sería torpe e impropio de una persona de unos mínimos culturales poner en tela de juicio la, la altura literaria y su capacidad intelectual. Saramago ha sido seguramente uno de los escritores más brillantes en la lengua portuguesa que ha dado la historia, y eso es una evidencia que a nadie se le escapa por ejemplo, nombra pues una de sus obras de este premio Nobel, que es Evangelio según Jesucristo, pero mm, continúa de la siguiente manera. Eh, otro parrafito os cuento. Saramago, tras un pasado de militancia en el Partido Comunista Portugués, acabó militando al lado de los gobiernos de la porra y tentetieso, haciendo causa común con esos asesinos de ilusiones y de voluntades que hoy en día constituyen los poderes españoles. Y prosigue. Y tampoco es de olvidar la extravagante idea que propuso de unificar el Estado español y portugués junto con Andorra y construir así un nuevo Estado ibérico. Me da que a sus compatriotas no les entusiasmó la idea. Uno ha estado en Portugal y puede asegurar que si algo destacan es la prepotencia española. Y además, dice en otro parrafito lo siguiente. Eh, las letras portuguesas y de todo el mundo están de luto, pero también los opresores y represores del Estado español, que contaron con su colaboración para tratar de acabar con la democracia con el intento de ilegalización de iniciativa internacionalista y con su firma siempre en contra de un pueblo en lucha por sus derechos sociales y nacionales. Pues nada, eh, os invitamos a leer esta colaboración que no tiene desperdicio y seguramente aprenderemos nos contará algunas cosillas que nos harán eh, reflexionar y que no las escuchamos en cualquier medio de comunicación. Entonces, eh, pues nada, ahí está esa colaboración en www.erricolore.org colaboración. eta orbertan. Eta jarraituko dugu artekoarekin, jaz azkenetarikoa, eta bueno, baita ere kolaborazioa da, e, eh, Unaiz Bazkez, Barakaldoko askapenako kide batena, eta bueno, eta ondura zer, e, Unaik eh, gogoratu nahi izan digu, ba urte bete pasadela, ondura zen estatu kolpea izan zenetik, gobernua errenferenduna egiten saiatu zenetik. Herri aukeratzeko eskubidea izan zuenetik, ea batzar konstituzio gile bat egitearen aukera zilegia zenala ez. Bitartean, E, mitzeleti diktadorea E, txeratze deiak, eunda irurogeita bat legezkan pokoik hildakoak, sasi autoskunde demokratikoak kakatzoen artean, e, beste eunda bergoita mar hildako, etzeko andreak, nekasariak, irakasleak, kasetariak, komunikabide libreak itzita, radioglobo edo kanalogeita masei kasurako, nekazarien urruntzeak, desagertuak, exilioak, hainbat gauza eta gauza gertatu dira urtebete honetan, baina unaik azkenean orokorki ezan nahi diguna da, falta zaiguna garrantzituena, ba herria zer, e, herria urtebete honetan, Manuel Zelaiaren buelta errebindikatzeaz, batzar ah? konstituzio gile edo eraikitzaia esigitzera pasa da. Bat bateko erantzunatik antolakuntzara, matxidanat matxinadatik iraultzara salto egin du. Gaur herria erresistentziatik eraikuntzara pasada. Poterea eskuratzeko tresnak sortzera. FNRP herri erresistentzia fronte nazionalak dugu adibide. Urtebete pasadenean, inoiz baino jende gehiago ikusi dugu Honduraseko kaleetan. Eta ez bakarrik, teguzi galpan, erritzikietan baita ere. E, potere faktikoak kikulduak daude. Mitzelekik berriro ere, telebistan mehatzuak botatzea edon hori, herri antolatua inoiz ez dela inoiz ez delako sanpatua. Hori da, ba, kolaborazio honekin ba, erakutzen nahi dugu nola eh, Honduraseko herria mugimenduan dagoen hemendik gure apoioa ematen diegu eta bueno, ba adiegoteko urte bat pasadala, dirudiela harin pasadala urte hau eta borrokan jarraitzen dutela. Vale. Eta, bueno, e, zera, azte honetan badakizue greba erokorra, orokorra eduki dugula eta horregatik e, ataltxo berezi bat e, sartuko dugu gaur e, Eta o Regatiba, bueno, eh, os comentamos sobre la huelga general de esta semana, pues que, bueno, que un día eh, de normalidad como nos lo han vendido, pues no, no es que se pueda decir, porque en Baracaldo, por ejemplo, empezamos con las locales, con las noticias locales, eh, un día en el que piquetes en los polígonos, piquetes informativos en los polígonos industriales, megafonía permanente en las calles, brigadas de limpieza ideológica, eh, se refieren a las brigadas de limpieza del ayuntamiento que no han dejado un cartel... Vamos, que eh, para ellos no fue un día normal tampoco. Claro, de mucho trabajo intenso, no hicieron huelga, no. desde primera hora de la mañana estuvieron además, el día anterior y demás, octavillas, centros... Eh, comerciales emblemáticos del municipio cerrados a calicanto, manifestaciones, mítines y, como no, policía. Mucha policía, por tierra, mar y aire. Y bueno, eh, si bien es cierto que la incidencia de la huelga eh, pues ha sido limitada en el centro de Baracaldo, eh, bueno, eh, es evidente que en esta ocasión pues, eh, han cerrado más comercios que, en otras huelgas similares. Y en los extrarradios de Baracaldo, es decir, en los polígonos industriales y demás, pues la incidencia fue aún mayor. Y además es mencionable pues la movilización y meeting de la CNT que bueno realizó en Baracaldo. Eh, pues eso, sobre las 11 la CNT pues salieron con piquetes informativos por las calles eh, de Baracaldo, pues bueno, para, para informar sobre eh, la huelga y sus razones. Y bueno, agentes de la Erchancha pues les identificaron a algunos de los miembros de, la CNT que estaban eh, llevando a cabo pues ese, ejercicio legítimo y ese derecho de informar sobre la huelga. Eh, además, eh, hicieron una manifestación. gritando lemas como aquí están, estos son los piquetes del patrón, por alusión a la herchancha, no hay excusas, huelga general, si no luchas hoy, mañana esclavitud y demás. Y luego pues hicieron una parada en la UGT, eh, pues bueno, al grito de, de esquiroles. En Euskal Herria, pues bueno, en Euskal Herria es mencionable, aunque se celebró la, manifestación en Baracaldo, es mencionable las 1.500 personas, más o menos, eh, que se juntaron eh, en las calles de Baracaldo, recorriendo estas, eh, pues bueno, para, para una vez más reivindicar lo que se estaba reivindicando en la, en la huelga general. Y aquí en Esquerraldea eh, no sé si quieres eh, añadir algo, Ichaso. No, me hace con la mano que no. Pues nada, eh, aquí en Esquerraldea eh, nos gustaría mencionar eh, el caso de Trápaga. chaldea igual, ¿no? me Meachaldea. Perdón, perdón, que me matan, <laughs> que me matan los de, sí, sí. No, eh? Barcatu, me ha lagunei eta, eta jendeari. Bueno... Eh, será, Baori, eh, hay una iniciativa, se realizó una iniciativa que no es la primera vez que se hace, es eh, pasar eh, con anterioridad a la huelga general por los distintos comercios de Trápaga para explicarles las razones y el porqué de la <laughs> de la huelga general y además eh, bueno proponer una iniciativa distinta porque son conscientes que eh, para un comercio pequeño eh, cerrar un día y no tener esos ingresos pues pues es duro no pero eso no quita que, que haya pequeñas aportaciones y en Trápaga por ejemplo realizaron lo que propusieron es realizar un paro de, de dos horas. Y, y bueno, eh, lo que es cierto que en Baracaldo, uy, perdón, en Trápaga, eh, alrededor del 70-80% de, de los comercios eh, hicieron ese paro e incluso muchos de ellos poniendo el cartel pues del motivo del paro. Entonces es una iniciativa... Longeroak beba izartu dituzte la ah, greba honen ah, barruan eh, Komentatu ditu gain bat albiste, Longero egunaren inguruan Eta bueno, ba, azkenean ikus dadila nola ba, zaiatzen ari dira ekintza guztietan sartzen ez? Benetan eh, gizarteari eragiten dizkioten bai. gauzetan sartzen Eta bueno, nik uste horrekin bukatu dugula, ez? No, bueno, eh, no, porque me gustaría mencionar una de huelga internacional, que es la del Metro de Madrid, que me imagino que habréis escuchado mucho, pero me gustaría mencionarlo por, las siguientes razones. La primera es porque, bueno, se ha visto que todo, todos los trabajadores y trabajadoras del Metro de Madrid se han unido y presionaron con el tema de los servicios mínimos que no se hacían, y claro, a ver, servicios mínimos cuando por ejemplo, en el metro de Bilbao, para que os hagáis una idea, eh, en horas puntas de 4 metros ponen 3, pues hombre, mm, vale, a ver, las huelgas están para lo que están, están para protestar y entonces, pues bueno, eh, gente puede salir fastidiada o no, pero tiene todo el, el, derecho a reivindicar y creo que la sociedad deberíamos de ser solidaria en ese sentido. Pero os hago una pregunta, ¿alguno habéis escuchado por qué el metro de Bilbao hace huelga? ¿verdad? Yo no he escuchado todavía. El, de Madrid. Uy, perdón, el de Madrid, jolín como ando. Bueno, perdonarme, pero eso, el metro de Madrid yo no lo he escuchado. Eso sí, me he intentado informar y al parecer debe ser por un recorte salarial del 5%. Bien, eh, primera reacción de Esperanza Aguirre. Em, a ver, eh, ¿qué, os recuerda esto? Que los echen a todos. <laughs> Bueno, eh, a todos los trabajadores se les va a expedientar y habrá despidos. Esa es su primera reacción. A mí eso me suena hace, pues eso, ¿no? antes del 75, por ahí. me suena mucho. Segunda reacción, enviar a la policía para poner en marcha eh, los trenes, eh, pues eh, el metro. otra reacción que, bueno, seguimos viendo cómo, sucede, cómo sucedía, ¿no? En, antes del 75, de 1975. Y aparte de eso, creo que, bueno, creo no, ya han dejado la, la huelga, pero los trabajadores y el comité de, ellos han dicho muy claro eh, que si el lunes hay un solo expediente se vuelve a la, huelga. Entonces, bueno, aquí una vez más creo que es un caso claro, eh, primero, de las respuestas eh, institucionales y, del poder hacia los trabajadores y por otro lado, que la unión hace la fuerza y creo que los trabajadores y trabajadoras tenemos mucho que decir y aportar a esta situación en la que nos han metido. Y bueno, con esto, Hichaso, Bai, honekin joango gara elkarrizketara, baina lehenago utziko zaituztet berritzarrakeko abesti batekin, baita ere Euskal Herria zuzenean aurkitu izango dugula. Eta bueltan, Elkarrizketa. Vada vada vira, nara bachira, nara bachira pan. Vente pa' aquí, no me dejes solito. Vada vada vira, nara bachira, nara bachira pan. Bueno, en gauz berriro, Eta elkarrizketa egingo dugu, baina hasi baino lehen, e, bueno, a, badakizue Euskal Herria zuzenean. Eta eta hori. E, e aurkezpen txiki bat egingo dugu, ba, izernekin egon baino lehen. Txikia, eta da, ba, Euskal Herria Zuzenean, el festival de Euskal Herria Zuzenean y todos los grupos de música que que bueno, que va a haber serán los próximos días de julio, 2, 3, 4 de julio en Eleta. Y bueno, se uste dut badagola ja izern gurekin, ¿es? Keiz. Bai, izernet? Bai. leon! Entzuten de. Bai, entzuten diguzu. Bai, entzuten zaituztet bai. Bai, ba, bueno, mil esker, ez, e, gurekin eh, egoteagatik. Bai. Eta, bueno, ba, bada, ze, guke eh, oitera txorra da daukagu, ez, ba, e, dino, berotzeko, ba, galdategi txiki bat, daukagu, ba, ez, ba, berotzeko, ez, ez hartzeko hor, e, gaian hor taka ez, e, zera, arrapaladan, baina, e, bueno, lehenengo galdera oso simplea da, eta nongoa zara ba? Ba, ni naiz. Bai. Eta hori, ba, festivalean hasi nintzen duela la urte, eta orain, ba, lakuntzan sartu nahi duela bi urte. Bai, eta, e, bueno, hori, e, esan behar dut, e, zu esan duzuna, e, zera, izerne da antolatzaile, e, antolatzaile eta laguntzaile Euskal Herriko zuzenekoa, eta, bueno, e, beste e, galdera txiki bat, eh? zer dago faltan eta soberan e, ziburun? Ziburun? Hoi, barkatu! Ez, denetan, ez, ez, ez, ez, ez, Ne herrian ala el festival egiten den herrian. Ez, eh, zure herrian, zure herrian. Se eh, falta moneta con herria la politena, beraz ez da ez da falta. Ai. <laughs> I politxe. Baina bueno, i eta eh bueno, e, gero beste aldetik e, zera E, amets bat, ez? Ba, ba ikizu, nik e, orain e, zera makil, makiltxo magikoa daukat eta zera, mm, amets bat esaten bai jasu, ba nik e, egingo nizuke benetan. Orain, ba, ba. nahiko nuke egula jona eletan egotea, zekristo nahi <laughs> zera bai, Egia da, egia da, egia da. Eta, bueno, ba, zera, honekin utxiko dugu, balez, Ze, bueno, eh, beroketa egin dugu nahiko askar, ez, denbora barkatu, eh, izerne? Baina, Ba, Eta, bueno, e, alde batetik, e, zer da Euskal Herria zuzena? Euskal Herria zuzenean? Bai. bai. Beraz, eh, hasieran da elkarte bat, eta du lama urte elkartea sortu zelarik, festivala sortu zen, arruzan hasi ziren egiten. Uhum. Gero, sortzi urte arruzan egin eta gero, idauzera pasatzen festivala, mhm. eta du horren bigarren urte izango da, ba, enetan gaudela festivala egiten urte da. Jo, elkartea berez, ba, urte osoan, ditugu, ba, gaualdiak eta egiten ditugu ere, nintzaldiak asko gara egiten, eta, eta, ba, hori, hori da, Euskal Herria zuzenean festivalak egiten duena. Oh. Gero, gure, gure arloak, edo, dezenatzen duguna, ba, lehen da ditzi, ba, izkuntza izkuntza, eta gero festivalean jende pila bat onarri sensibilitate guzetako jendea biltzen denez, ba, entzatzen gara hiru egunetan, ba, jende hori sensibilizatzen Euskal Herriko egoerari, eh, Euskal Herriko egoeraren inguruan, mhm. eta zehatza bizateko, ba, gehiago Euskal, e, e, inguruan inguruan. Mhm. Eta, eh, bueno, e, zera, Euskal Herria zuzenean zergatik sortu zen? nondik eh, atera zen eh, idei polita hau, proiektu hau? Ba, duela ma bostuzte sortu zuten hori, ze, ba, duela ma bostuzte ziren olako festivalak, gau ez zenain mugimendu hori, ez zenain zabala, eta gazetalde bat topatu, eta ba hori, hasi ziren eh, pentsatzen ere ikitzen kartea, eta festivala laguntza hilegoaren gainean lukatzen zuena, Mhm. eta hola zuten, eta ba, bizkanaka, bizkanaka, ba, ba festivalak bere jarduera eta eta hori bildu du, eta orain ba, amabos edizio ospatzen ari gara, uh mhm. -huh. beste ospatzeko gogoarekin. <laughs> Bai... Zera, ba, gero beste aldetik e, zera, badauz e, kontzertuak, badaude kontzertuak eta Eta hori nik uste dute ospetsuena dela, e, ez? Ba, baina e, gauza gehiago egiten dira hor e, Euskal Herrian zuzenean? Bai, bai, bai, bai. Ba, konzertua daude, bai, noski konzertu maiko horiak egiten ditugu, baina ere gero animazio pila bat egoten dira. Uhum. Animazio hain proposatzen ditugu gero egunez, mhm. eta mm, hori sensibilizazio toki batzu, pixkat festivalaria guk gure festivalaria ez dugu kontsumitzaia bezala hartzen, baina azken zinean eh, parte hartzailea biakarazten dugu. <laughs> Eta, e, bueno, e, gero beste aldetik e, hau e, zera, Euskal Herria zuzenean independentea denez, ba, zegoazki laguntza laguntza asko behar duzuela, ez? Eta ordun e, eh, zera, ba, nola, nola antolatzen duzue hainbeste jendea, hainbeste laguntzaile, eh, hainbeste e, zera, ez? Nik uste dute antolaketa oso zera, oso gogorra izango bai, lezak, ez? Bai, zaila dela. Ba, nahi oso dago administrazio kontzeilu antolatzaileko hori da antolatzaileak diren eta bakoitzak dauka komisio baten ardura. Mhm. Komisio, amalau komisio daude, dago teknika, komunikazioa, painketa, animazioa, programazioa, sekuritatea, eta indezte. Mhm. eta komisio bakoitzean ba, badaude bost eta ma bi pertsonen artean urte osoan lanan ibiltzen direnak, Eta gero festivaletik bi abetera, ba, interneten eta gutunez gure negingean eta jendea bisatzen dugu ja izena ematen aldutela laguntza atzeko festival garaian. Mhm. Eta ba, hortikan e, adena fitxategi montatzen dugu, lantzanan kantolatu, eta hiru egunez ba, zazpiren laguntzaile daude eta jakin behar dena ere, ama bostegun lehenago montaketa azten dela, eta desmontaketak irauten duela aste bat gehiago. Beraz, jende aur giltzen da montaketan lehen egunetan egoten gara amaz edo ama eta gero pixkanaka jende aur giltzen da, eta azken egunetan hor da ba, egun eta amar, egun eta berrogei pertsona ginen hemen enetan lanean egun osoan. Asko, eh? Bai, eh, asko da, bai, bai. Eta asko ere dira e, zera, e, guk e, irakurri dugu e, zuen e, web horrian, e, ba, adibidez, ez ahaztu mozioa izenpetzea. Zer da hori? Mozioa da duela bi abetez bi urain, e, lapurrin bat izan zen, Mhm. eta gure ba, atxilutuak izan ziren jendeak ba, laguntzaileak ziren eta eta hauetariko bat hakin, ba, gure permanentea langilea postu finkoan hemen eta azkenean ba, hori sarikara izan zelarik perkizizioa izan genuen bulegoan eta material informatiko guztia eraman ziguten. Egun batzu beranduago, matzin espetxeratu zuten eta guk ez genuen deus lan egiteko eta nikin mozio hori zen dugu jendeari, ba, sarekadaren aurka, baina baita ere, ba, oztopo bat bezala izan da ehatzizetaren zako, eta ba, erakusteko sustengoa ehatzizetarena. Mhm. Orduan, e, uste dugu, zeuasi, ze pretzentzia edukiko duela, zera, eh, bi kide hoiek, ez? E, zera, ba... Peio eta matzin. Bai, peio eta matzin hor, e, jaialda, jaialdian eta bueno, e, zera ba ja ze, bukatzeko sorian gauz eta gaude eta e, zera e, zerbait esan nahi duzu edo zerbait e, zera e, azpimarratu nahi duzu Ba, jende guztia ongi etorria dela, orain sarrerak ja salgai e, gunean bertan egongo direla egunekoa eta gauekoa ostirala laruma eta izango eta zortzi e, eurokoa, gero igandekoa hogei eurotan eta hiru egunekoa berrogeita hamabost eurotan. ba, hiende guztia ongi etorria dala, e, giro emango naiz eta izea egon eta turmoia hasi, ba, hiru egunez eksperientzia oso polita dizitzen alde da, eletan hemen, eh, eta festivalean. <laughs> bai, eta zera, e, zuen eh, web e, web horrian orrian badau ere, ba, nola heldu alduten e, zera jendeak, bueno, pertsonek, ez, eta bai. zera parte hartzaileek. Ba, informazio praktiko guztia gure web horrian daude irubikoitza iru.com ez eta marratxoa festivala puntuko menden aurkitzen da eta eta orta da informazio guztiak. Mhm. ba, bueno, e, zera, e, gure aldetik ja bukatu dugu eta ez dakite beste gauzatxo bat zain nahi baduzu, ba, hemen zera, uinak irekita daude eta, bueno, ba, gure jendea entzungo dudana, e, zure haotik, ba, zehu aski hartuko dutela oso pozik eta, bueno, hori. Bale, ba, jende anima, animatzeko, venga. Bai, eta, bueno, e, izerne, ba, esan dako, esker, e, bai. euskal herria zuzenean, e, zera, e, ona eh, barakaldora eta bueno, e, hori, ba Anboko Mari Jainkoari esango diogu edo eskatuko diogu eguraldi eh, ona egingo duela <laughs> eta eta bueno, e, hori espero demagun, ez? Bai. Bai, bai. <laughs> Vale, izena, ba mil esker. Mil esker zuei. Bai, bai. Aio. Aio. Musi bat. has olvidado sanse vino esta vez te miña besa la Iparralde y zeharkatu al etorkinez beterik zirauten ibaiak Ilun argiak marrazten zituen Areduna finak Zure honik astuak arbitzen urariak Erreken erregina Hei, hei, hei, hei Hei, hei, hei, hei, hei, hei. Niña bonita, Zuk daukazu nirriaz Mina Maria Biztu zazu Zu maitatzea bekatu azbat izbezala Batu gintu zertzu mikaz goxotan Oh, oh, oh, oh, agenda, agenda, agenda. Agenda. agenda. agenda. Bueno, pues hoy tenemos eh, agenda, pues bueno, normalilla, pero <laughs> con tiempo más que de sobra. Vamos, será de las pocas veces que, hemos tenido tanto tiempo, no sé, voy a bostezar y todo. Bueno, así gara. <laughs> eh, Gaur, a ber, ostirala, ustaiak bi, oleta gaztetzean, ostiralero moduan, ba, sortzietan, sortzietatik aurrera, ba, musika que eta giro ona egongo da. Eta gero, sestauko jaiak, eh, eh, a las 8, Teatro de Calle, con Trapusarrak y los eh, goitisolos pues eh, nada, son una familia de uruguayos que llegan a Euskadi con la intención de buscarse la vida. Y para saber más, pues pasáis por, a las 8 en el Teatro de Calle por, por Sestao. Eta bueno, aipatu dugun moduan, Euskal Herria zuzenean azten da gaur, eta bueno, gaur izango dira metal, rigi, eh, electro eta rap. Hmm. Eta izango dira Alfa Blondi, Gojira, Bimani DJs, jo, ez ez aia diren. Kasei, lekate eh, lapute, <laughs> elenez, sorkun, hori bai ezagutzen dugula. <laughs> Beste guztiak, broken social esten, nau no, guazapunk. Bueno, eh, nuestra pronunciación y nuestro inglés y francés eh, ha quedado entredicho, eh, pero <laughs> bueno, es lo que hay. Y si no, ya sabéis, en la web de Euskal Herria Susenean, ahí lo tenéis todo. Bueno, mañana, sábado 3 eh, de julio, Gasteguna en Sestao. Y bueno, pues entre otras cositas tenemos a las 3 de la tarde. Y dos minutos. Y dos minutos, es verdad. Lo pones en el programa tú. 3 de la tarde y dos minutos, Erri Baskarian. Son unos crack, ¿eh? A las 16 y 58, cuadrilla en Arteco Froak A las 18.27, Concertua Soviet. A, eh, a las 8.31, de poteoa. Eta que que Tamasaspi <laughs> chorizada. Pues eso. Eta eh, Jaya Estaremos allí a las 14.58 minutos. Y bueno, aparte de, esto, eh, las fiestas de Sestao pues también nos, eh, nos traen a las 11 de la noche el concierto Viaje con Oreca TX y su actuación Nómada TX en, en directo. Eta bueno, bihar bebai jarraituko du Euskal Herria zuzenean, berriro tokatu zait niri pronunciation. <laughs> bueno, eta larun batean, ba, eguna familiarra izango da, eta gauean, ba, Euskal Rock eta Elektro, Eta bueno, e, isia taldea, berritzarrak, rinoceros, eta porrotz, sea maiz, Ezekiel versus Hint, The Subs, Bizardunak, DJ Gambeat, Les Cox, Alur eta munduaren bira. Eta orain gogoratu nahi zela, ez dugula aipatu gaur e, ostirala ustaiak bi, e, Mendebala Festivala hasiko da ah, bai. sopuertan, eta gaur dituzue eh, aldarrotz, e, bizardunak, eta gero Galiziako beste talde bat ez daukat apuntatuta, eta ez daukat izena. Bai. Eta baita ere eh, bihar jarraitzen du, eta bai. artizaua asoka egongo da, bai gaur, bai bihar sortzietatik aurrera, mhm. eta marretatik aurrera izango dira e, kontzertuak. Behiratu dezakezu egu egunean, be, bai. Bai, egia da, ze hemen e, Ba, ez du jarri, baina zeu aski buruan e, zeukala, baina, bueno, astu zaio, eta I, Arancha, que perfecta no puede ser, joder, que no puede ser perfecta. Pues nada, continuamos con el domingo 4 de julio. Euskal Herria Susenean, y ahora es cuando me toca a mí mi pronunciación. Y nada, pues eh, igandean, egun rico ya, Gawa munduko besta música, amasaspi euro eta ogei euro toki, tokian berean, eta eh, edukiko ditugu eh, Awek eh, Mikel Urdangarin, Ratzita no Mister, Mister Saguak, La Pegatina, Le, Le Poupel de Inver, Bakan Beatbox, Anderly Pugs, Zikiroa, Bertzotrama Trama, Cinema, eta bar, eta bar, eta bar, eta gauza gehiagin, noski. Eta, bueno, eh, honekin ja bukatu dugu eh, agenda, eta ikusi duzuenez, ba, nahiko motza izan da, baina mm, zera, zakona, ez? E, kriston mamia dauka, eta... Bai, azte buru potentea daukagu horretik. Bai, egia da, eta ja, ustalean gauz, gainera, ba, hori, ez? E, espero dugu, zera, eguraldia mm, txarra ez izatea, baina euskalo nola dagoen. Eta, bueno, agenda bukatu dugu, eta baita ere esatea, bai, ikasturtea bukatu dugula baita ere, eta babono herriko loreko azkenengo irratzaioa de dela hau, irailer arte, bueltan Ya garen arte. Mhm. ja, O porra causa Que eta bueno. Vale. Oh. chico dugu Eh... Nosotros tenemos, eh, ¿verdad? Tenemos, eh, pues eso, horario o calendario de, de colegio, <laughs> prácticamente. Y, Así y que dos meses de vacaciones. Es verdad, dos meses de vacances que bueno, las vamos a disfrutar a tope. Y bueno, os recordamos que la próxima semana empiezan las Jayas de Baraca, ¿eh? los extrarradios de Luchana y, y de Ronte. ¿eh? eh, pues bueno, que os acerquéis y que seguramente, pues eso, habrá buen ambientillo en las chosnas y habrá algún que otro concierto interesante. Eta bueno, besterik gabe, agur gure partez eta bai. baita ere herrikoloreko partaide guztien partez. Bai. Eta bueno, egunean ondino egun batzu gehiago jarriko ditugu albisteak eta baina baita ere oporrak hartuko ditugu. Mm. Así que ikusi arte eta iraian bueltan gaude. Oh, xando, muxu bat agur. bimozu. bimosu badoa zegan Zein izan dozu ebasle Azmokerrekoa Bat beti dena garaile Ez menpekoa Jo bihotze zu handia Itxi ukabila Galdu dezala bizia Doa labila Doa labila galdu dezala bizia doa oh, la bila galdu dezala bizia doa oh,